хто зронив сльозу за Елзом, бо навіть матері звичай велів не виказувати привселюдно свого горя і не побуватися за тим, кого забрав до себе Бог війни. Полум'я перебігало по гіллі, солоний морський вітер роздмухував вогонь. Він зринав все вище і вище, пожадливо обкручуючись навколо стовбура сосни. Воїни похмуро дивились на червоні язики, полоски перебігали по щитах, оголених мечах, лягали на обличчя червоними плямами. Коли стовбур задимував, а вогонь дістався нижній гілок дерева, вони рушили згори. Тільки цього разу хода їхня була швидкою і злагодженою. Сосна палала до самітненького ранку, велетенським смолоскипом висвічувала вона на вершині гори в нічній пітьмі. З багатьох хуторів запримітили палаюче дерево, здогадуючи, що знову хтось із Олафу городу наклав головою. Тільки його ярли сповіщали світ у такий спосіб що душі їхні плахкотять ось таким невситимим полум'ям помсти, то знак ворогам, щоб остерігались і тремтіли передчутті неминучої відплати. Люди з хуторів дивились надалеке, аж десь під небом миготіння вогню безмовно і острашливо. У довгій і холодній залі Олафового будинку зібралися ярли. Товсті сволоки, закіптюжені, чорні, низько нависали над столами. Варяги ледь не торкалися головами. Молоді воїни в самих лише сорочках і широкими рукавами, виказуючи так зневагу до холодних вихорів, що залітали крізь відчинені широкі двері, розливали вино і розносили шматки паруючого м'яса. Насичувалися мовчки, неквапом, наче перед близьким походом вибирала найжирніші шматки, розривала міцними зубами напівсере м'яса. Коли по кілька разів виповнились і спорожніли дерев'яні келихи, високі і з мідними денцями, коли у воїнів почали розв'язуватись язики, і найпохмуріший з них, зненацька, ні з того, ні з цього заходжувались реготати, ярл Олаф крюкнув своїм подолом кулаком по столу. Слухайте мене, варяги, нас бояться скрізь, де б ми не з'явились. Перед нами тремтять могутні можновладці, що ладні платити нам будь-який викуп, тільки б ми не виймали супроти них своїх гострих мечів. Чи не так? Гей, гей, гей, гей. Підхопили родовичі і тричі опустили мідні динці келихів на дубові столи. Їхніх ватах Олаф Січовик, який наганяв жаху на ворогів, борвався в битві на пролом, схвально кивнув. Так було завжди, але вдома ми вже не почуваємося ярлами. З островів приходять зайди, люди без роду, племені, відтісняють наш рід з родючих долин. Вони називають себе теж князями. Вони нападають на наші хутори і вбивають наших ярлів. Нам стає затісно на цих холодних берегах. Ми живемо на них віку, а тому прибульці мусять іти звідси геть. Ми їх виженемо, посічемо їх гей, гей, гей, гей. Знову тричі прогриміло під закіптюженими сволоками, аж повне смолоскипів затріпотіло. Дехто з добряче захмілілих варягів у войовничому запалі уже вихопив меча, готовий затіяти криваву бучу, хоч зараз, аби тільки знайшовся супротивник. Тільки Олаф, роз'ятривши гіркими і грізними словами душі своїх воїнів, не бравучи всі у згальному вихорі похвалянь на адресу знахабнилих приблуд. Його чола вже торкнулася задума, бо ж не міг дозволити собі діяти з опалу, розуміючи, що доведеться схрестити мечі з такими ж варягами, як і вони самі. Знав, що це люди так само відчайдушні.